Pakartoto įstatymo knyga. 33 skyrius. Palaiminimo žodžiai, kuriais Moze, Dievo vyras, laimino Izraelitus prieš mirdamas. Viešpats atėjo nuo Sinajaus ir Seiro. Jis suspindo nuo Parano kalno. Su juo buvo tūkstančiai šventųjų jo dešinėje įstatymo liepsna. Jis myli savo tautą. Visi šventieji priklauso jam. Jie atsisėdo prie jo kojų, kad išgirstų jo žodžius. Moze paskelbė įstatymą Jokūbo palikuonėms. Jis buvo Ješurūno karaliumi, kai susirinko tautos vadai ir Izraelio giminės. Te gyvena Rubenas, te daugėja jo palikuonių. Palaiminimas Judui. Viešpatie, išgirsk Judo balsą, atvesk jį pas savo tautą ir padėk jam kovoje su priešais. Apie Levi jis tarė, tavo tumimai ir urimai te būna su šventuoju, kurį išbandėjai masoje ir su kuriuo kovojai prie Meribos vandenų. Jis sakė savo tėvui ir motinai, nepažįstu jūsų, o savo broliams, nežinau jūsų, ir atstūmė savo vaikus. Jis laikėsi viešpaties žodžio ir sandoros. Jis mokys tavo įsakymų Jokūbą ir įstatymų Izraelį, aukos smilkalus tavo garbei ir deginamąją auką ant tavo aukuro. Viešpatė palamink jo turtą ir priimk jo darbą. Gink jį nuo priešų, kurie jo nekenčia. Benjaminui jis tarė, tu, viešpaties mylimasis, gyvensi jo globoje. Jis apsaugos tave visuomet ir tu ilsėsies jo glebyje. Apie Juozapą jis tarė, jo žemę viešpats laimins dovanomis iš dangaus, rasa trykštančiais šaltiniais, saulėje nunokusiais geriausiais vaisiais, vaisiais nuo senųjų kalnų viršūnių ir amžinųjų kalvų, ir žemės geriausių derliumi. Jis bus palaimintas to, kuris apsireiškia krūme Palaminimai te užgriūna ant Juozapo galvos, ant galvos to, kuris buvo atskirtas nuo savo brolių. Jis yra stiprus kaip jautis, jo ragai lik stumbro, kuriais jis pasieks tautas iki žemės pakraščių. Manaso tūkstančiai ir Efraimo tūkstančių tūkstančiai. Zabulonui jis tarė, džiaukis Zabulonai prekyba, o tu į Saharai turtais savame krašte. Jie kvies tautas į kalną ir ten aukos teisingumo aukas. Jie praturtės iš jūros ir jos krantų. Apie gadą jis pasakė, palaimintas tas, kuris padėjo gadui įsigyti žemės plotus. Jis kaip liūtas ilsisi, sutraiškydamas ir ranką ir galvą. Jis, pasinaudojęs pirmenybę, pasiemė geriausią žemę, kaip tos giminės vadas. Su tautos vadais jis įvykdė viešpaties įsakymus ir įstatymus duotus Izraeliui. Danui jis tarė. Danas kaip jaunas liūtas iššoka iš Bašano Naftaliui jis sakė, Naftalis džiaugsis gerovę ir viešpaties palaiminimais. Jis paveldės vakarus ir pietus. Ašerui jis tarė, palaimintas Ašeras sunumis. Jis bus brolių mylimas ir jo žemėse bus daug kalyvmedžių geležies ir vario užkaiščiai saugos jo miestus. Jo gyvenimas bus saugus. Nėra lygių ješurų nuo dievui. Iš dangaus jis teikia tau pagalbą. Jo didybė pasireiškia aukštybėse. Amžinasis dievas yra tavo apsauga, jo rankos tavo prieglauda jis ištėse jas į priešą ir tu sunaikini jį. Izraelis gyvens saugiai, Jokūbo šaltinis bus geroje kviečių ir vyno žemėje. Jo dangus siūs rasą. Laimingas tu, Izraeli, kas prilygs tau, tauta išgelbėta viešpaties. Jis tavo apsaugos skydas ir didybės kardas. Tavo priešai pasiduos tau, o tu mindžiasi jų sprandus.